มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพี ริมฝั่งแม่น้ำโงกา ได้ทอดพระเนตร เห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมา ที่ริมฝั่งแม่น้ำโงกานั้น ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้น ซึ่งลอยมาโดยกระแสแห่งแม่น้ำคงคาหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ได้เห็นพระเจ้าข้า On one occasion, the blazed one was dwelling at Gosambi, on the bank of the river Ganges. The blazed one saw a great log being carried along by the current of the river Ganges, and he addressed to the Bhikkhus thus: Do you see, Bhikkhu, that great log being carried along by the current of the river Ganges? Yes, venerable sir. ภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสีย ในท่ามกลาง ไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลี่ยน้ำวนวนไว้ ไม่ผู้เสียเองในภายในไซต้นไม้ที่กล่าวถึงนี้ ก็จะลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเล ประเหตุว่าลำแม่น้ำคงคานั้น โน้มน้อมลุ่มลาด เยียงเทไปสู่ทะเล อุปมานี้ฉันใด อุปไมย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้พวกเธอทั้งหลาย ถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งใน ไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลาง ไม่ติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ ไม่เน่าเสียเองในภายในไซ พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพาน ประเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมรุ่มลาดเยียงเท ไปสู่นิพพาน Pickles if that log does not veer towards the near shore, does not veer towards the far shore, does not sink in the midstream, does not get cast up on high ground, does not get caught by human beings, does not get caught by non-human beings, does not get caught in a whirlpool, and does not become inwardly rotten, it will slant, slope, and incline towards the ocean. For what reason? Because the current of the river Ganges slants, slopes, and inclines towards the ocean. ภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งใน เป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหก คำว่าจมเสียในท่ามกลาง เป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินขึ้นันทิราคะ คำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบก เป็นชื่อของความสำคัญมั่นหมาย ว่าเรามีเราเป็น คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ระคนด้วยเครือขัด เพลิดเพลินด้วยกัน เศร้าโศกด้วยกัน มีสุขเมื่อเครือดเหล่านั้น มีสุข เป็นทุกข์เมื่อเครือดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่เครือดเหล่านั้นด้วยตน ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอะมนุษย์จับไว้ ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกาย ชั้นใดชั้นหนึ่งว่า ด้วยศีลนี้ หรือด้วยวัดนี้ หรือด้วยตบะนี้ เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่ หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างได้อย่างหนึ่ง ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ถูก อะมนุษย์จับไว้ คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ เป็นชื่อของการมกุลทั้งห้า ภิกษุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายใน เป็นอย่างไรเล่าคือเจอบางรูปในกรณีนี้ เป็นคนทุศีล มีความเป็นอยู่ลามก ไม่สะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้ว ก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะ ก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนที่เน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย นี่แหละเรียกว่า เป็นผู้ที่เน่าเสียเองในภายในพิกุส the near shore This is the destination for the six internal sense bases. The far shore. This is the destination for the six external sense bases. Sinking in midstream. This is the destination for delight and lust. Getting cast up on high ground. This is the for for the conceit I am. And what is getting caught by human beings? Here, someone lives in association with lay people. He rejoices with them and sorrows with them. He is happy when they are happy, and sad when they are sad, and he involves himself in their affairs and duties. This is called getting caught by human beings. And what because is getting caught by non-human beings? Here, someone lives the holy life with the aspiration to be reborn into a certain order of devas, thinking, by this virtue of vow or austerity, all holy life, I will become a deva, or one among the devas. This is called getting caught by non-human beings. Getting caught in a whirlpool. This is the destination for the five courts of sensual pleasure. And what is inward rottenness? Here, someone is immoral, one of evil character, of impure and suspect behavior, secretive in his acts, no ascetic thought claiming to be one, not a celebrate through claiming to be one, inwardly rotten, corrupt, depraved. This is called inward rottenness ก็โดยสมัยนั้นแหละ นายนันทโคบาล ได้ยืนอยู่ไม่ไกล จากพระผู้มีพระภาคณที่นั้น นายนันทโคบาลได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้น ไม่จมเสียในถ้ำกลาง ไม่ติดอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ ไม่เน่า เสียเองในภายใน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานโอกาส ได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด นันทะถ้าอย่างนั้น เธอจงมอบโคเหล่านั้นคืนเจ้าของเถิดรานั้นนายนันทาได้มอบโค คืนแก่เจ้าของของโคแล้ว ก็ได้ขอเป็นประชาอุปสมบท Now, on that occasion, the cow heard Nanda was standing near the blazed one. He then said to the blazed one, "Venerable sir, I will not veer towards the near shore or the far shore. I will not sink in midstream. I will not get cast up on high ground. I will not get caught by human beings or non-human beings. I will not get caught in a whirlpool. I will not become inwardly rotten. May I receive the going forth under the blessed one. May I receive the higher ordination. Nanda, in this case, return the cows to their owners. And then the Nanda cowherd did likewise, and then he received the higher ordination ไม่นาน หลังจากที่ ภิกษุนันทะบรรพชาอุปสมบทแล้ว ก็เป็นผู้ ผู้เดียวเอาลีกออกเร้น ออกจากหมู่ ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนัก ก็ได้ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ ท่านได้รู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้วพระมจันได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละ Then the cow herd Nanda received the going forth under the blessed one, and after his higher ordination, soon not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Nanda became one of the arans.